الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل بريبد الله جل شانه إذا نسمى صلوات سنة على قسن الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أجيشني الله تبارك وتعالى وذيك ويبيريته bojite se Allah žele šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte mrati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost, da nas učini od iskrenih i da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braću, za Allah, tabarak wa ta'ala, pomoć, večeras ćemo govoriti o vjerovanju u Allahu tabarak wa ta'ala poslanike. I kao što vam je poznato, da smo do sada govorili o vjerovanju uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, zatim smo govorili o vjerovanju u meleke, govorili smo o vjerovanju u knjige i večeras ćemo govoriti o, o vjerovanju u Allaha tabaraka wa ta'ala poslanike. Odmah da kažem na samom početku da islamski učenjaci kada govore o tome šta znači vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala poslanike, kažu da to znači da vjeruješ da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala odabrao ljude kojima je dao objavu to jeste koje je učinio poslanicima i da ti ljudi donose, donose ljudima radosne vijesti i da ljude upozoravaju od onoga sa čim Allah tabarek na ono sa čim Allah tabarek wa ta'ala nije zadovan. E, odmah možete vidjeti da je velika sličnost između vjerovanja u Allahove tabarek wa ta'ala knjige i vjerovanja u Allahove tabarek wa ta'ala poslanike. Jer poslanici koji su ljudi, kao i svi drugi ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala im je dao one knjige o kojima smo govorili. Međutim, Allahova tabaraka wa ta'ala mudrost je bila da ljudima ne samo da im objavi knjige, da im pošalje knjigu, nego da dadne poslanike da učini, odnosno odabere među ljudima poslanike kojima će objaviti tu knjigu koji će ljudima dostaviti tu knjigu i koji će biti, da tako kažemo, živi primjer te knjige. I zato vidite kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio živi primjer Kur'ana. I zato Aisha radijallahu ta'ala anha, kao što zabilja žima muslim u svom sahihu, kada je bila upitana o tome kako je bilo ponašanje Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ponašao, obhodio, kakav je bio, ona je rekla šta? Kana hulukuhu Kur'an. Njegovo ponašanje i njegovo obhođenje prema ljudima je bio Kur'an. To jeste, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio primjer one knjige koje mu je dao. Tako isto bilo sa svakim drugim poslanikom. Svaki drugi poslanik je bio, da kažemo, živa kopija one knjige, one knjige koje mu je dao. I naravno da ova stvar je jedna veoma bitna stvar. Jer šta znači kada ljudi u nekom, pogledajte ovu stvar sada, šta znači kada neko čuje, na primjer nekada mi čujemo nešto, da nešto valja ili ne valja. Ili, na primjer, čujemo kako su određene osobine lijepe. I to čujemo. I uđe u naše uši i da kažemo zadrži se određeno vrijeme. Međutim, kako tek djeluje na čovjeka kada vidiš svojim očima čovjeka koji je dosljedan te stvari, iste je te stvari koju si možda čuo. Međutim, vidiš čovjeka koji je lijepog morala, lijepog ahlaka, lijepo se obhodi prema ljudima, ustrajan na Allahu i tabarak ve ta'ala, propisma i tako dalje. Nema sumnije da taj čovjek, odnosno ponašanje tog čovjeka, da će više na tebe utjecati nego kada čuješ ili kada negdje pročitaš. To jeste živi primjer nečega. I zato još jednom vidimo kolika je vrijednost u leme. U leme koja se boji uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Koja ljudima nešto govori, međutim isto to sprovode u praksu. I ono što govore, ne govore ljudima samo svojim jezicima, nego govore i svojim djelima. Znači, kako je to primjer da kažemo sa Alimom? Isto je to primjer sa svakim od nas. Jer svak od nas, gdje god da se nađe, neka zna da predstavlja islam, neka zna da predstavlja islam i muslimani. Gdje god da se nađe. Gdje se god nađe bilo ko od nas, neka zna da predstavlja islam i muslimani. Zato čovjek mora da vodi računa u čemu? Da vodi računa u svom ponašanju. Znači, draga brać, ovo je jedna veoma bitna stvar. Jer zamisli da ima čovjek tamo koji želi da upozna islam, da se upozna sa muslimanima, međutim vidi od nekog od nas neku ružnu stvar. A danas, hvala Bogu, svi govore o tome kako su muslimani taki i taki, kako je omladina, kako su taki i taki i zato koliko smo u potrebi za lijepim primjerima ljudima, omladinom koji će islam pokazivati svojim djelima, ne samo svojim jezicima. I zato se prenosi od Selefa da su govorili, u izraku dobro zapamte, da su govorili pozivajte ljude svojim djelima, a ne svojim jezicima. Pozivajte ljude svojim djelima, a ne svojim jezicima. Naravno, pozivanje jezikom ima svoje mjesto. Međutim, ovdje hoće da se kaže, ne da čovjek bude samo onaj koji će govoriti, govoriti, govoriti. Ne, nego da pokažeš to, da pokažeš to svojim, da pokažeš to svojim primjerom. E, odmah na početku da vam kažem, e, kada se spominju poslanici, spominje se tu, tako da kažemo, nekoliko termina, ili spominju se dva termina, a to je poslanici i vjerovjesnici. Ar-Rusul wal-Anbiya. Pa odmah, ako ćemo to spominjati u dersu, s obzirom da ćemo to spominjati u predavnju, da kažemo kakva je razlika između poslanika i vjerovjesnika. Naravno, kod islamskih učenjaka postoji nekoliko mišljenja. Da li postoji, odnosno šta je razlike između poslanika i vjerovjesnika? Jedan broj ulema kaže nema razlike. Međutim, ispravno je da postoji razlike između vjerovjesnika i poslanika. Zatim, šta je razlika? Ono mišljenje koje je poznato, da kažemo, jeste da je poslanik onaj kojem je došla objava i kojem je naređeno da tu objavu prenosi a da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, međutim naređeno mu je, odnosno nije mu naređeno da tu objavu prenosi. Još jednom ponavljam. Znači, mišljenje koje je poznato jeste da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao mu vahlji. I naređeno mu je da tu objavu prenosi. A da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao vahlji, međutim nije mu naređeno da tu objavu prenosi. Allah najbolje zna da ovo mišljenje nije ispravno. Iako ga odabire veliki broj ulemeni. Iz kojeg razloga? Zato što kažemo da je teško da, da bude, da je nekom je došla objava, a da mu nije naređeno da to prenosi. I onda kakva je korist dolaska objave tom čovjeku? Jer ako je običnom čovjeku zabranjeno da sakrije svoje znanje, kako onda može biti tako da kažemo da jedan poslanik krije znanje, odnosno ono što mi je došlo? Znači tako odgovara ona ulama koja ne odabira ovo mišljenje. I zato mišljenje koje je ispravno, jeste mišljenje koje je odabrao šehehu l-Islam ibn Taymiye, rahmetullahi alaihi. A to je da je i poslanik i vjerovijesnik, va dvojici nije došla objava. Međutim, poslanici su slati nevjerničkim narodima. Obratite pažnje na ovo. Poslanici su slati nevjerničkim narodima, to jeste koji ne vjeruje. Međutim, vjerovjesnici su slati narodima koji su bili vjernici kao što je, na primjer, slučaj sa Benu Israilom. Benu Israil je vjerovao u Musa, alaihi salam. Uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, ima slavu dosta vjerovjesnika. Međutim, svi ti vjerovjesnici su bili na vjerozakonu koga? Na vjerozakonu Musa, alaihi salam. Međutim, uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, im slavu ni, odnosno te vjerovjesnike, Znači, slao im je kako bi ljude savjetovali, kako bi pozivali, kako bi govorili i tako dalje. Znači, jedan i drugom je došla objava. Jedan i drugi prenose tu objavu, međutim, poslanik je poslat nevjerničkom narodu, a vjerovjesnik je poslat narodu koji, narodu koji vjeruje. Allah najbolje zna, znači da je ovo mišljenje, da je ovo mišljenje koje je ispravno. E, također ćemo ovdje spomenuti još jednu stvar, a to je da islamski učenjaci kada govore o poslanicima, spomnju jednu veoma bitnu stvar. I to je jedna, veoma, veoma bitna stvar. I zato, uh, ako se sjećate, ovdje nam je dolazio, u stvari, kada su ova naša braća išla u Medinu, pa onaj ših što je dolazio da ispitiva, što je dole bio glavni i zadnji ših Abdul Muhsin Zeben, on je napisao jednu lijepu knjigu o, doka, o, o, eh, o dokazima istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači, čitava knjiga koja govori o dokazima istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da islamski učenjaci, kada govori o poslanicima, govore o dokazima njihovog poslanstva. Jer danas može doći čovjek i da kaže, dobro, vi kažete da treba vjerovati u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Da treba vjerovati u druge poslanike. Dobro, šta su dokaze tog poslanstva? Jer kroz istoriju je bilo koliko god hoćete ljudi koji su se pojavili, koji za sebe tvrdili da su poslanici. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je nagovijestio da će se pojaviti u njegovom umetu. Toliko i toliko ljudi koji će tvrditi da su šta? Da su poslanici. E dobro, kako onda znati razliku između poslanika pravog i između onoga koji tvrdi To jeste koji kaže za sebe, koji lažno tvrdi da je poslanik. I zato kažem da su islamski učenjaci govorili ovo je svalno. Pa je tako, Allah sam gradio, ako možete isključiti telefon. Pa je tako dokaza poslanstva, prvi i glavni dokaz poslanstva, draga braćo, jesu muadžize. Obratite pažnju na ovu stvar. Jesu muadžize, to jeste nadnaravne stvari koje su date poslanicima. Nadnaravne stvari koje su date poslanicima. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije poslao nijednog poslanika, a da mu nije dao ajete, to jeste muadžize, koje će biti dokaz da je istina ono sa čim vam došlo. Pa je tako, u Kur'anu vidimo, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Musa'u alaihi salam dao dokaze. Salihu dao dokaze. Svakom poslaniku je dao dokaze. Pa je tako i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako bilo više dokaza koji su bili dokaz istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa jedan od tih dokaza da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala dao na traženje normalno kada su mušici od poslanika sallallahu alaihi wa sallam tražili. Kao što je došlo Bukhari od Abdullah ibn Mas'uda da je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec raspolovi. Da se mjesec raspolovi. Zato čak i danas moderna nauka kada govori kažu da se nekada desilo da se mjesec raspolovio. Jer kao što je došlo Bukhari da su došli mušici tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam čudo. Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao da se mjesec rasporodi. Pa je kaže jedan dio mjeseca bio na toj strani Mekke, a da je drugi dio mjeseca bio na drugoj strani Mekke. I o tome govori uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada kaže u suri Al-Qamar iqtarabati sa'atu wa nšaqa Al-Qamar. Prib, uh, e, približio se sudnji dan i mjesec se raspolovio. Znači to je bio jedan od dokaza. Zatim od dokaza također je ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio stvari da će se desiti o kojima smo spominjali. Međutim, od sam ovdje da napomenem na jednu stvar. A to je da je najveće čudo sa kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam knjiga koja se zove Kur'an. Knjiga koja se zove Kur'an. I zato vidite kako kroz stoljeća, kako je ta knjiga čudo i dokaz ne samo ljudima koji su bili za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego u svakom vremenu ljudi čuđenjem i gledajući tu knjigu prihvataju, prihvataju islam. Pa danas koliko je došlo naučnika, savremeni koji su šta? Koji su vidjeli da Kur'an govori određenoj stvari. A oni su bili te stvari. Oni sada te stvari otkrivaju i kažu ovo ne može da bude osim knjiga od uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Pa prihvata islam. I zato bi mogli sada spomnjati imena i imena ti naučnika koji su prihvatili na takav način, na takav način islam. Međutim, nije Kur'an jedina stvar odnosno jedina muđiza Allahovog poslanika alaihi salatu salam. I danas se pojavili, i njima smo govorili, ljudi koji, su, koji se zovu racionalisti. Znači sve što nije u skladu sa razumom, po njihovom mišljenju, od predaja to odbacimo. Pa makar hadisi bilo Buhari ili bilo muslimu, kažu ta stvar nije u skladu sa razumom, to odbacimo. I zato su odbacili desetine hadisa iz Buharije. Zašto? Kažu to nije u skladu sa razumom. Pa kažu hadis o tome da se mjesec raspolovio, hadis o ome, hadis o ome, hadis o ome, kaže sve sto lažni hadis. Hadis koji su šta? Koji su Buhari. Zašto da bi rekli da je samo Kur'an jedina muđiza Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. I naravno, nema sumnje da ovo mišljenje neispravno. I zato možete naći i, i u literaturi koja je prevedena na naš jezik, znači da se nailazi, da se spominje da je jedina muđiza Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam Kur'an. Što je naravno netečno. On je najveća muadžiza, međutim, i pored toga ima dokaza koji upućuju, odnosno, nad, nad naravnih stvari. Također, muadžize nisu jedini dokaz poslanstva. Kao što dokažu filozofi, islamski filozofi, kako se nazivaju. Nego postoji drugi stvari koji upućuju na istinitost poslanika. Pa je tako dokaza istinitosti poslanika jeste o tome što su poslanici obavještavali o stvarima da će se dogoditi. Pa je tako svaki bio poslanik obavještavao svoj narod određenim stvarima koje će se desiti. I znamo hadise, spominjali smo i nekoliko predavanja smo držali o tome, o hadisima poslanika Anihim Salatu Wasalam u kojima je obavijestio o stvarima koje će se desiti. Od smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu do pralaska Iše radijallahu ta'ala anha pored mjesta koje se zove Hau'ab do uh, ubijstva Ali radijallahu ta'ala anhu da mu je tačno rekao poslanik sallallahu alihi wasallam gdje će biti ubijen. Znači sve su to stvari koje su također dokaza poslanstva. I ove stvari, od, odmah se ovdje spominje pitanje, to je da danas imamo ljudi, siherbaza, lažova, koji dolaze sa sličnim stvarima kao što su dolazili poslanici, odnosno koji su slične muadžizama. I koji također obavještaju stvarima koje će se desiti. Pa može neko upitati i reći, dobro, kakva je onda sada razlika između ti lažova i između Allahu i tabarak i ta'ala poslanika? Naravno, razlika je velika. A to je prva stvar što Allahu i poslanici onim stvarima kojima su obavijestili da će se dogoditi, ni jednoj stvari nisu pogriješili. A ovi vamo sihirbazi, lažovi i dađali koji se pojave, oni ljudima kažu desit će se to, desit će se to, međutim pola se desi, pola se ne desi. Pola im šeitani slažu, pola im ne slažu. I onda kada ne bude tako, kažu da je bila greška. Kažu bit će sudnji dan 99. pa 2000. pa 2001. pa ove, pa ove, pa ove, pa bit će sigurno jedne godine. Međutim, pogledajte sve, da se vratimo na slučaj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan hadis, da je poslanika alaihi salatu wa obavijestio stvari da će se desiti, a da se ta stvar, a da se ta stvar nije desila. Znači, ne može da se nađe. Znači, u tom mnoštvu hadisa u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava da će se određene stvari desiti, ni jednom, da kažemo, ni jedno jednoj riječi nije rekao da će se nešto desiti, a da se to, a da se to nije desilo. Naravno, E, kao što smo spominjali prijethodno, spomenut ćemo šta, koje stvari znači, odnosno šta sve podrazumijeva vjerovanje u Allahove, Đalešanuhu, u Allahove, Tabarake, Ta'ala, poslanike. Pa tako prva stvar, draga braću, vjerovanje u Allahove, Subhanahu, Ta'ala, poslanike znači da vjeruješ u ljude koje je uzvišeni Allah odabrao. I da taj odabir, da je to čisto Allahova volja. Koga će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala odabrati za poslanika? To je nešto što se vraća samo na volju uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah je odabrao koga je on htio da bude poslanik. I čovjek u toj stvari nema nikakve, tako da kažemo, nikakvog udjela. Ne može doći čovjek i reći šta to da učini da postane poslanik. Ne. Nego odabiranje poslanika među ljudima, to je čisto Allahova volja. I ovo je jedna veoma bitna stvar radi onoga što ćemo spomenuti kasnije. Pa tako uzmišljeni Allah tabaraka wa ta'ala ovoj stvari govori na nekoliko mjesta u Kur'anu. Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min al nas. Allahu dabire poslanike među melekima i među ljudima. Ko će biti poslanik? Ko će biti odabran među melekima? Ko će biti odabran među poslanicima, među ljudima? Ko je to koji odabire? Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji odabire. Allahu a'lamu hajfu yaj'alu risalati. Allah najbolje zna koga će učiniti poslanikom. Pa onda ova stvar, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam počeo da govori, da je poslanik, i uspočeo da govori, dobro, zašto je on poslanik, zašto neko drugo, drugi nije, nije poslanik? Jer je danas imate u ovom vremenu ljudi koji kaže, dobro, što danas u ovom vremenu nije došao čovjek sa nekim čudom, pa da u njega povjerujem. Jer kaže, zašto on, zašto nije iz ovog naroda, i tako dalje. Pa su tako u tom vremenu, kao što spominje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u suri Ezuhruf, da su govori, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمُ Pa su oni govorili, to jeste mušrici, zašto se ovaj Kur'an objavi nekom čovjeku iz ova dva mjesta? To jeste iz Mekke ili Taifa. Zašto iz ova dva velika mjesta koja su bila? Zašto se isti gradova ne pojavi neko drugi kao poslanik? Pa uzvišeni Allah tebareku ve ta'ala odgovara i kaže, ehum jaksimuna rahmeta rabbika. Zar oni da dijele milost tvoj gospodara? Znači, slanje poslanika je milost od Allaha i Allah najbolje zna koga će učiniti, koga će učiniti poslanikom. Kroz istoriju samo se pojavile skupine. Se pojavile skupine. E, bilo je među filozofima, kako se nazivao islamskim filozofima, i bilo je također među e, duboko, duboko zabludjenim sufijama, koji su tvrdili da čovjek, da čovjek, obratite pažnju na ovom, sa velikim treniranjem svog nefsa, svoje duše, takozvanom velikom muđahedom, da može da dođe na stepen poslanika. Da može da dođe na stepen poslanika. Nema, normalno, nema sumnje da ovako mišljenje otpadni što do islama. Međutim, bilo je oni koji su mislili da mogu da dođu na stepen iznad poslanika. I čak su, bilo je oni koji su tvrdili da čovjek sa takvim stvarima može da dođe da bude iznad poslanika. I zato je veliko, da kažemo, e, mišljenje koje je rasprostranjeno i raširano u sufizmu, jeste da su evlije odabrani od poslanika. I o tome smo govorili kada smo govorili o tumačenju sura Al-Kahf, o slučaju sa Musaom i sa Hidrom. I oni kažu, pogledaj kako Musa slijedi Hidra. Hidr je bio poslanik, po jednom mišljenju naravno, a Musa je bio poslanik. A, a Musa je bio, uh, Hidr je bio dobri čovjek, a Musa je bio poslanik. I kaže, to je dokaz da su evlije bolji od Allahovi poslanika. I zato kod njih se lahko proglasi čovjek evlijom, drugi ga proglasi evlijom, i bilo je oni, pazite, zabludjeli, ne svih, nego koji su duboko zabludjeli, koji su tvrdili da su čak bolji od poslanika. Znači, če čovjek za sebe tvrdio da je bolji od Allahovog poslanika. Da Allah, tabarak wa ta'ala, o takve stvari sačuva. Zato Ibn Al-Qayyim, rahmatullahi alaihi, obratite pažnju sad na ovu stvar koju ćemo spomenuti. To smo čitali na predavanju sredom kada čitamo zadu ma'adu od Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim da mu se Allah, jalla šan, musmiluje. I da ga nagradi džennetu. U svo, na početku svog djela Zadul Ma'ad govori o ovoj stvari. A to je pitanje odabiranja. Kako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala odabire i odlikuje stvar. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji stvara i koji odabire. Pa je tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio ljude. Međutim ljudima odabrao šta? Odabrao poslanike. Opet međutim poslanicima odabrao određene poslanike. Pa tako znamo da od svih poslanika koji su bili, da je uzvišeni Allah tabarak i otala odabrao koliko? Odabrao pet. Koji se zovu kako? Ulul azmi. Ulul azmi na rusul. I zato uzvišeni Allah tabarak i otala ove poslanike, ovi pet poslanika, posebno spominje na nekoliko mjesta u Kur'anu. Opet među ti pet poslanika odabrano je koliko? Odabrano su dvojica. Ko je to? To je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a posle njega dolazi Ibrahim alaihi sallam. Poslije Ibrahima, alaihissalam, dolaze trojica od Ulul Azma, a to je Nuh, Musa i Isa. Na drugim, na deređu posle njih dolaze ostali Allahovi poslanici. Poslije toga dolaze ljudi. Među ljudima su najbolji ko? Ashabi, generacija poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, ovaj odabir, ko je taj odabir učinio? Učinio ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Allah je taj koji stvara i odabire koga on hoće. Dobro, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji stvorio meleke. Ko je taj koji je odabrao melek? Uzvišeni Allah. Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio Džibrila da bude bolji od svih drugih meleka. Učinio je da posle njega dolazi taj i taj melek. Međutim, taj odabir je od koga? Od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni Allah je stvorio zemlju. I svoje zemlju učinio islam. Međutim, na toj zemlji je odabrao je koja mjesta? Odabrao je Mekku, odabrao je Medinu, odabrao je Kuc. Ova mjesta su odabrana. Koji je odabrao? odabri uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. I došlo je na riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam da su ta mjesta odabrana. I da namaz na tim mjestima vrijedi koliko nekoliko stotina ili hiljada namaza na drugim mjestima. Međutim, ko je to odabro? Odabro je Allah. Zašto je Ibn Qayyim spomenuo ovu stvar? Ovo, ovo je veliko pravilo. Ovo je veliko pravilo pogotovo kada se radi o novotarima kada se radi ljudima koji kažu ko klanja tu i tu, ima toliko i toliko sevapa. Ko klanja blizu kabora tog i tog i tog, ima toliko i toliko sevapa. Ko klanja ispod tog i tog drveta, ima toliko i toliko sevapa. Ko se napije odavde vode, ima toliko i toliko sevapa. Znači nema, znači nema kakvi nisu odabira učinili. Međutim, od koga? Od, od, od samih njih. To jeste, oni su izmislili ove odabire. Pa kažem čovjek, ko prouči tu i tu dovu, bit će toliko i toliko nagrađen. Ko prouči tu i tu suru, toliko i toliko puta bit će nagrađen. Ko prouči ovaj salavat 17 puta, ovu suru 16 puta, ovu suru 15 puta, ovu suru 14 puta, ovu suru 26 puta, ovu suru 29 puta, bit će mu toliko i toliko. Znači sve izmišljane. Znači dođe čovjek u furase, da on dobri, da on ovako i kaže, ti prouči tu suru toliko, <laughs> znači on nešto, ovi drugi svi, aj vani oko njega. I zato ovo pravilo je bitna stvar. A to je svaka odabranost ili odlikovanje za nju mora da ima dokaz u Kur'anu ili sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato istinu je žalost. Znači koliko puta sam imao prilaz srednje sluma. Kaže mi prije sabaha učimo ajatul kursu 23 puta. Poslije sabaha 16 puta, poslije kindi oliko puta. Dobro, gdje ima za to hadis? Ima li hadis za to? Nema nikak hadis. Nema Allah ni sahih, ni daif, ni lažan, ni nalažan. Znači čovjek kaže ti sad uči toliko, ti sada uči toliko. Da kažeš ljudima u smislu da im kaže da je to ibadit da, da, za, da zato slijedi određena nagrada. Znači da Allah djelašanu sačuva takvih novotarija. I zato vam kažem, svaka stvar da kažeš da je odlikovana, da je nešto bolje od drugog, da je određena džamija bolje od druge džamije, da je određeno mjesto bolje od drugog mjesta, da je određeni čovjek bolje od drugog čovjeka, mora da zato imaš hadis, odnosno prije svega ajet ili hadis. Zato što je to pravo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Wallahu yakhluku ma wallahu yakhluku ويختار الله stvara što hoće i odabire ma kana lahum al-khiyar oni nemaju pravo izbora to se ljudi nemaju pravo da oni odabiru da kažu ovaj melek je bolji ovo je mjesto bolje ova džamija je bolja ovaj ajet je bolji ova dova je bolja ne nego se sve to vraća na uzvišenog Allaha tebareke ve taala koji ljude šta koji ljude stvori i zato još jednom kaže da je ovo veliko pravilo veliko pravilo kada se govori odnosno kada je u pitanju razumijevanje Allahume tabaraka wa ta'ala vjeri. A to je da čovjek ne smije da kaže osim ono za što ima dokaz u Kur'anu ili sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa da je uistinu žalostno, jer koliko smo puta to govorili, jer koliko su novotarije, koliko su štetne stvari, koliko je to pogubno za čovjekov razum. Znači da vidiš ljude da, da beru lišće s određenih mjesta, kamenja, nose to sa sobom, misle da i to čuva, da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. Druga stvar, što podrazumijeva vjerovanje u Allahu te bareke ve taala poslanike, draga braćo, jeste vjerovanje u sve Allahove poslanike. Vjerovanje u Allahu te bareke ve taala poslanike podrazumijeva vjerovanje u sve te poslanike. U sve poslanike koji uzvišeni Allah te bareke ve taala poslao. Normalno oni poslanici čija imena znam, znači vjerujemo u njih i u njihova imena i znači da je bio Ibrahim, da je bio Musa, da je bio Isa, da je bio Nuh i tako dalje. Međutim, one čija imena ne znamo, vjerujemo da je bilo poslanika i više nije. Jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, o nekima smo ti govorili, a o nekima ti nismo govorili. Pa je tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu spomenuo koliko imena 25 poslanika. A koliko je bilo, u nekim predajama došlo da je bilo hiljada i hiljada. Međutim, u tog hadisa postoji, postoji govor kod muhaddisa da li je vjerodostojan ili, ili, ili, nije, ili nije vjerodostojan. Znači, brate, pažnju sad na ovu stvar da poricanje jednog poslanika u islamu je kao poricanje svih poslanika. Ko zanijeće jednog poslanika, ko dođe čovjek danas musliman, klanja, međutim, na uzbila je tala, kao što čine neki ljudi, opsuje Isa. Jer kaže, Isa nije bio poslanik. Normalno čovjek može rati ovo iznestanje da ne zna, međutim, da čovjek kaže da nije Isa, jer kao god naziva Isus, da, da nije bio poslanik. Ili Musa, ili ovoga, ili onoga. Znači, poricanje jednog poslanika i kao poricanje svih poslanika. I zato pogledajte, prvi poslanik na zemlji, Nuh a.s. Uzvišen je Allah tabarake wa ta'ala za njegov narod. Pa on je bio prvi poslanik na zemlji, koji je poslao ljudima. Uzvišen je Allah tabarake wa ta'ala za njegov narod, kada ga je kada ga nije prihvatio, kaže kezdebat qavmu Nuhan il Mursali. Nuhov narod je u laž ugonio poslanike. Množina poslanika. Ne kaže Nuh, Prije njih nije bilo poslanika. Prije Nuha nije bilo poslanika. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže šta? <clears throat> Znači oni su imali samo jednog poslanika. I samo su jednoga utjerali u laž. To jeste nisu ga prihvatili. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Nuhov narod nije vjerova u poslanike. Ne kaže u poslanika jednoga, nego u poslanike. Zašto? Da se da do znanja ljudima poslije da je poricanje jednog poslanika kao poricanje svih poslanika. Dobro, opet kažem ovo zašto? Zato, draga braću, što je vjera, svi poslanika bila jedna. I svi Allahovi poslanici su došli sa jednom, jednom te istom stvari. Razka među njima je bila gdje? Razka je bila u vjerozakonu. Međutim, kada je u pitanju vjera, vjerovanje i morala, bile su iste stvari. I zato vjera svih poslanika je bila jedna. Razlikovo se šta? Razlikovo se vjerozakon. To je naravno bila Allahova tabarak i ta'ala mudrost. Jer na, zamislite, na primjer, uh, kada, da kažemo, kada je bio slučaj Adama, alaihi salam. Adam alaihi salam, normalno da vas ne zbudi, Nuh je prvi poslanik, Adam je bio vjerovjesnik. vjerovjesnik. Za vrijeme Adam alaihi salam je bilo čovjeku dozvoljeno da oženi svoju sestru. Znači, kada se tek ljudski rod širio. Znači, tada je bila potreba šta da čovjek može da oženi svoju sestru. Međutim, opet bilo da ne može sestru bez znakinju da oženi. I zato e, razlik, različitost vjerozakona je bila potreba ljudska. Međutim, kada je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslan svim ljudima, od tada za ljude važi samo jedan vjerozakon. I zato s obzirom da je vjera svih poslanika bila ista, zato je poricanje jednog poslanika kao poricanje svih poslanika. Međutim, kada dolazi poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, svim ljudima biva obaveza da prihvate samo njega. Svim ljudima biva, biva obaveza da prihvate samo njega. I ovo je jedna također bitna stvar. Jer danas ljudi, nažalost, nažalost, vjeruju, znači ima ljudi među Usmanu koji vjeruju da danas među kršćanima ili židovima ima ljudi koji ako se budu pridržavali svog, pod navodnicima, kršćanstva ili judaizma, da će ući u džanet, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Znači čovjek koji danas vjeruje da imaju tri Boga, vjeruju tri božanstva, čovjek koji vjeruje ovako, vjeruje ovako, da će među tim ljudima biti ljudi koji će ući u džanet, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. I zato, znači samo ćemo spomenuti ovdje, hadis koji zabilja žima muslim u svom sahimu, da Abu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ Tako mi onoga kako mi onoga <coughs> u čijoj ruci moja duša, za mene neće čuti niko, za mene neće čuti niko, ni kršćani, ni židov, koji će umrijeti, a nije povjerovo u mene, a da neće biti od stanovnika vatre. A da neće biti šta? Od stanovnika vatre. I naravno također, ako se vratimo, vidjet ćemo da su svi prijašnji poslanici donosili radosnu vijest, odnosno da su govorili o pojavi posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato čak i u kršćanskim knjigama se ta ista stvar spominje. I zato u kršćanskim knjigama se ta ista, ista stvar spominje. Ista stvar se spominje. Pogotovo još kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je on i Isa da su braća. Jer između njih šta? Jer između njih nije bilo poslanika. Također još obrate pažnju na ovu stvar, a to je kakav je odnos Islama prema poslanicima. Znači pogledajte kako Islam, odnosno kako muslimani prihvataju sve poslanike. Kako prihvataju sve poslanike. Nema nijednog poslanika da ga odbijaju nema ni jednog poslanika da oni mu kažu ovako ili onako, nego prihvataju sve poslanike. Znači, za razliku da kažemo od kršćanstva, ni judaizma, gdje među njima imate za određen poslanike da kažu da su pili alkohol, da su zinalučili sa svojim kćerima, da kažu da se hrvali sa Bogom na udubila je ta'ala, da kaže ovo, da kaže ovo. Međutim, pogledajte kako muslimani vjeruju u sve Allahove tabarik wa ta'ala poslanike. I zato kako, misl, e, kako je lijep da kažemo jedna rečenica od jednog kršćana koji je prihvatio Islam, kaže, zaradio sam Muhammeda, a nisam izgubio Isaha. Kaže, pa zaradio sam Muhammeda, a nisam izgubio Isa. E, ono što također podrazumijeva vjerovanju Allaha i tabaraka i ta'ala poslanike, draga braćo, jeste vjerovanje, odnosno prihvatanje svega onoga sa čim su Allaha i poslanici došli. I ovo je jedna stvar koja je veoma bitna. A to je da čovjek koji je musliman, a brate, pa mi Allah sam radi na muslima, da čovjek koji je musliman, koji kaže Allah, ilah, ilah, Muhammedu, Rasulullah, da bude svjestan da sve ono što izlazi iz usta poslanika sallallahu alaihi wasallam da je to istina i da istina ne može da bude osim takva da sve ono šta što izlazi iz usta poslanika sallallahu alaihi wasallam da je to istina i zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala na početku sure Najm kaže od Najm idha hawa ma dalla sahibukum wama gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Kaže, tako mi zvijezde, vaš drug, od obraćanja mušicima Mekke, vaš drug nije zalutao. I on ne govori po hiru svome, <clears throat> nego je to objava koja mu se objavljuje. Obratite pažnje na ovaj, na ovaj kuranski ajit. Vama jente kuan il hava. On ne govori po svom hiru. Nego je to objava koja mu se objavljuje. I zato islamski učenjaci kada govori u hadisma poslanika alaihi salatu wasalam. Znači sunnet odnosno hadis, je također dio objave. Znači, Kur'an je Allahov govor. I u značenju i riječima. Međutim, ono što je poslanik alihi salatu wasalam govorio, kako ćemo klanjati, kako ćemo ovo, kako ćemo... Je li to Boži poslanik izmišljao? Nije. Nego mu je dolazio također Džibril i rekao mu, klanjaj tako. Ovo učini vako. Reci ljudima vako. Tako je da je i Kur'an i sunnet i objava. Znači nije sunna da je poslanik alihi salatu wasalam, e kako ćemo sad klanjati? E sad je poslanik izmislio da se klanja pet vakata, da, da, ti, da ima četiri rekiata, da ima tri rekiata, da ima dva rekiata, pa će se ovaj klanjati ovako? Ne. I zato, na primjer, poznato vam je, namazka vremena. Kaže, došao mi je Džibril, pa sa mnom, sa mnom klanju sabah tada, pa podne tada, pa ikindiju tada, pa akšam tada, pa jaciju tada, pa rekao Muhammede, ovo je vakat namaza. I tako i za druge stvari. Znači, Džibril je dolazio poslaniku, alaihi salatu wasalam, sa sunnetom. I zato kaže ulema, kada govori, kaže, Džibril je dolazio poslanika, alaihi salatu wasalam, podučavao sunnetu kao što ga je podučavao Kur'an. Podučavao ga je sunnetu kao što ga je podučavao Kur'an. I zato, znači, što znači da jedan musliman osjeti da svaki onaj hadis koji čita, da je to istina. I da je to objavod uzvišenog Allaha. I da je to da ne može istina bude osim takva. I zato kao što se vidio žebu Davudu svom sumenu, od Abdullah ibn Amra ila As radijallahu ta'ala anhu, kaže Abdullah ibn Amr ibn As, kaže bio sam čovjek koji sam pisao sve što bi čuo od Allahovog posanika alaihi salatu wasalam. Bio sam čovjek koji je pisao. I zato se kaže, spomnije se da Abdullah ibn Amr ila As bio od prvi koji su počeli da bilježe hadise. Međutim, na samom početku Islama bilo je zabranjeno bilježenje hadisa. Zbog čega? Da se ne bi pomiješao sa Kur'anom da se ne bi pomiješao sa Kur'anom. Pa kaže, bio sam čovjek koji sam pisao sve što bi čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada je to, kada su to čule neke... Se, ovo, kada su to čule neke ljude, ljudi, korejšije, kaže, to su mi zabranili. Pa kada je to došlo do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, uktub, piši, jer kaže, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, iz ovi usta ne izlazi osim istina. Iz ovi usta ne izlazi osim istina. I zato čovjek, znači kada sluša hadisa Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, kada, či, kada čita siru Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasalam, mora, draga vreća, da se osjeća kao da je on dio toga. I zato čita i siru Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, a osjećaj se kao da si dio toga. Slušaj hadisa Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, A zamisli da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem tebi obraća. Znači nema sumnje da će čovjek da će to biti drugačije. Jer danas koliko je nevjernika koji su zadivljeni islamu, muslimanima i čitaju Kur'an, čitaju hadise, međutim nema nikakve osjećaja. Zašto? Oni kažu to je fino, to je odlično, to je moral. Ja sam znao čovjeka nevjernika, kršćana, koji bi čitao Ramazan i spostio. Kaže to je lijepo, to je fino, međutim ne vjerujem, ne vjerujem u islamu. Zašto? Zato što on ne osjeća da je to Allahu poslanik. Međutim, čovjek musliman, čovjek musliman osjeća, ima taj osjećaj da to izlazi iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno ovdje dolazi da uh, u islamu imamo nešto što se zove hadijska nauka. Znači terminologija hadisa. A to je kroz istoriju se pojavilo oni koji su naravno tijeli ne samo obrate pažnje na ovu svabraću, ne samo da podmetnu lažni, lažni hadise, nego je također bilo oni koji su tijeli da u Kur'an podmetnu ajete, da dokažu svoje mišljenje. Pa je tako bilo oni koji su izmišljali ajete, kao što je na primjer slučaj sa šijama. Znači ja sam svojim očima gledao primjerak, sliku primjerka mushafa. E, prevoda na engleski jezik. I teksta Kur'ana na arabski jezik. Sura Alam nešarah leke sadrak. Kaže Alam nešarah leke sadrak وَجَعَلْنَا عَلِيًا سِهْرَكَ Zar, kaže, nismo rasprostranili tvoja prsa i zar nismo ali učinili tvojim zatom. Znači, izmislim. Čuo sam također da dodaju da su neki pokušali, naravno, to nije uspjelo. وما أدراك ما هي kaže Umar wa Muavija. Kaže, ti ne znaš šta je ona, to jeste džahannamska vatra, kaže, to su Umar i Muavija. Da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. I zato nije bio samo slučaj da je pokušalo da se, izmi, da se ubaci u hadisa Allahu poslanika alaihi salatu salam. nego isto tako šta u Kur'an. Pa su izmišljali ajete, pa su izmišljali kirajete. Normalno, sada neću vam puno široko ići. E, kuntum hajira ummetin uhriđatli nas. Vi ste bili najbolji ummet. Pa su izmislili, kuntum hajira e immetin uhriđatli nas. Bili ste najbolji imami koji ste se pojavili. Znači, za njihovo vjerovanje 12 imama i tako da. Međutim, normalno, da sve te stvari nisu spjele. Međutim, isto tako je bilo, pokušaju da se podmetne u hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, izmišljeni hadisi. Međutim, zato, zato ovo naglašam, zato imamo hadijsku nauku, znači koja je gledala onog svakog čovjeka, i e, zato pogledajte hadijs, otvorite bilo koju hadijsku zbirku, kaže, prenosi se od toga, od toga, od toga, od toga, od toga, da je rekao, da je čuo Ebu Horeiru, da je Ebu Horeiru čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svaki taj čovjek ima svoju biografiju. I za svakog tog čovjeka se zna koji. Normalno onaj za koga se ne zna, njegovi se hadise ne prihvataju. Međutim, postoje knjiga i knjiga znači gdje se govori samo o biografijama tih rabija. Jer ljudi u prvom vremenu, kada se pojavili te hadijska, su bile te sekte. Znači nisu nam od koga da prihvataju, od koga da ne prihvataju. I zato su bili žestoki, odnosno zato se za svakog znalo koji kakav da li se od njega prihvata hadis ili se od njega ne prihvata hadis. I zato naravno je bilo oni koji su, tako da kažemo, pokušavali, međutim, zahvaljujući ulemi, zahvaljujući ovoj nauci, znači sada se jasno zna šta je lažni hadis, šta nije lažni hadis. I zato, na primjer, čak bilo, kada su, kada su se pojavili mezhebi, pa se pojavi šafijski mezheb, pa se pojavi hanefijski mezheb, pa su pokušavali da o vrijednosti ti mezheba izmišljaju hadise. Isto tako da kontra ti mezheba izmišljaju hadise, pa je tako zabilježen jedan lažni hadis, kaže, umom umetu ima čovjek koji je gori od Iblisa, ima mu Muhammed ibn Idris, šafij. Znači, misleći na šafiju u mom umetu se pojaviti čovjek koji će biti gori od Iblisa, kaže, to je čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris Šafija. Znači, misleći na imama, na imama Šafiju. I tako dalje, i tako dalje. Da kažemo da drugi hadisa lažni, na primjer, od tih lažnih hadisa kaže, gledanju lica lijepe žene je ibadet. Znači, dotle su, znači oni koji su, svi oni što su volili, nešto to su izmišljali. Oni koji su volili žene, izmišljali se hadis od Pa oni sigurno, znači nisu bili da nisu volili žene. Pa kaže, gledanje u lice lijepe žene i badit. Znači, sjediš i gledaš i badetiš. Drugi su govorili, isto je od lažnih hadisa, kaže, ko se zaljubi, pa se izliječi od te ljubavi, kaže, imaće nagradu šehida. <laughs> Također, također laži hadisa. To bilo da ste šehida, maša. Pa, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, kažem vam, Znači, svemu tome ima, znači, da kažem, hadijska nauka, koja je nam postavila ta pravila, te temelje. I zato danas imate posebne fakultete, znači, fakultet za hadijs, gdje se čitavi četiri godine, znači, zamislite, izučavaju nauke koje su vezane za hadijs. Znači, hadijs nije samo jedna nauka. Znači, ima tu dosta nauka koje su vezane kako bi se na kraju znalo da li ovaj hadijs je radostojen ili ovaj hadijs, ili ovaj hadijs nije radostojen. Tak, također ću u ovoj strani pomenuti na jednu stvar, a to je ono što smo često ukazivali, a to je zabluda, odnosno opasnost pravaca i sekti, koji daju prednost razumu na tekstu. Koji daju prednost razumu na tekstom Kur'ana ili sunnata. I zato ćete najići da gdje se kaže, kaže u akidi se ne prihvataju hadisi osim koji su mutavatir. Mutavatir je najjača, najjač, najjača granica hadisa. To je da prenosi skupina od skupine. I naravno mali broj hadisa je na, na stepenu mutavatira ta vrsta hadisa. Međutim, pojavljene se sekte koje kažu samo se takvi hadisi mogu prihvatati u akidu, u vjerovanju. Dobro, što se sa, sa ogromnom većinom hadisa, znači ni, ni, ne, neš nikako prihvatiti u akidu, kaže niješ prihvatiti u akidu. Gdje ćeš gledati u akidu, kaže na razumu. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuvao takvi stvari, znači da neko daje prednost razumu nad riječima koje izlaze iz poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam I također stvar, i sad ćemo završiti, što draga breću znači vjerovanje odnosno što podrazumijeva vjerovanje u Allaha tabarika wa ta'ala poslanike. I to je ono što ovu vjeru čini živo, odnosno to je ono što daje život svakome od nas, što daje dušu svakome od nas i njegovom islamu. A to je snijeđenje i ljubav i uzimanje pouka i poruka iz života Allahu i tabaraki wa ta'ala poslanika. Jer pogledajte kako nam U isto vrijeme, zašto nam? Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu govori o svim tim poslanicima. I o tim događajama koji su se desili sa njima. Govori nam kako bi učvrstio, kako bi se naša srca učvrstio. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala na kraju sure Hud, gdje se govori o nekoliko poslanika, kaže i obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Sura Hud, zapamtite. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže šajjabetni Hud wa ahavatuha osjedila me sura Hud i njene sestre. Znači, poslanika sallallahu alaihi wa sallam osjedio. U pravom značenju osjedila sura Hud. To jeste strah od onoga što se spominje u suri Hud. A sura Hud je sura u kojoj uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spominje, odnosno gdje se govori o kazivanju nekoliko poslanika. I na kraju svih ovih kazivanja uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك I sve ovo što ti govorimo ovim poslanicima, govorimo, govorimo ti da bi učvrstili tvoje srce. Ma nuthabbitu bihim fuadak. Da bi učvrstili tvoje srce. Čije srce? Poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Isto onoga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kojim je dolazila objava. Koji je vidio Meleka Džibrila u njegovom liku, u njegovom pravom liku dva puta kojem je dolazio mimo toga Džibril koliko god hoćete puta. Znači njemu je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govorio da mu učrsti srce. Pa za nama nije potrebno da nam nešto učrsti srce. U ovom vremenu u kojem živom, za nije potrebno nešto što će učvrstiti naše srce. Šta je to? Druženje sa Allahom knjigom i druženje sa ovim poslanicima. I povođenje za ovim poslanicima. I da vidimo zašto nam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori toliko o tim poslanicima. I zato kažem vam, počnite. Znači, to ono što je zadaća muslimana. Zašto nam uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala govori o Nuhu alaihi sallam? Pogledajte iskušenje Nuhu alaihi sallam. Nuhu alaihi sallam je ostao koliko? Koliko je ostao pozivajući svoj narod? 950 godina. 950 godina, naravno, prije kad su životi bili duži. 950 godina je ostao pozivao svoj narod. Pogledajte ustrajnost na pozivanje Allahu tabarik wa ta'ala. Danas dođe čovjek, Nega pozove jedan put, pozove dva put, malo bude u sam islamu dosadi. Da Allah djelšanu saču. Nas dođe čovjek, prihvati se vjere, i onda skonta jednu stvar, skonta da mi je islam dosadio. Dosada mi je više biti vako. Ne mogu, ne mogu vonjet žene, ne mogu ovo, ne mogu se ustegnu od harama, ne mogu ovo, dosadimo. Neću više biti musliman, ko dosadio to. Pa ću opet nekada vratit se, da bude musliman, da uziše Allah, tabaraka ta'ala, saču. Ko prihvata se ove vjere, prihvata se Allah radi. Ko se prihvata ove vjere, prihvata se Allah radi. I on treba da zna da je on taj kojim islam donosi sreću. Ne donosi on islamu nikakvu sreću. Islam je taj koji donosi sreću u njegov život. I sve je sreća u sljeđenju Allahovi poslanika. Pa uzvišeni Allah tebarek wa ta'ala govori nam o Nuhu alihi salam koji je ostao da poziva svoj narod koliko 950 godina. Pa nam uzvišeni Allah tebarek wa ta'ala govori o Ibrahimu alihi salam i njegovom otcu i kako je pozivao svog otca. Pa nam govori o Ibrahimu alihi salam i govori nam o njegovom sinu. O njegovom sinu Ismailu gdje mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio da zakolje svog sina. Ibrahim mu je naredjeno da zakolje svog sina Ismaila. Zamislite to sada. Znači da čovjek ima sina koji mu je jedinac, jedinak. I da ti dođe naredba da ga zakolješ. Da uzmeš nož i svojom rukom da ga prekolješ. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kao što nas spomnio u suri Safad i naredio Ibrahimu alaihi salam da zakolje svog sina. Ali kaže uzvišeni Allah Đalešanu falamma eslema vatallahu lil džabin. A kaže kada se ni dvojica predali. To jeste kada se predala to je Allahom i naredbi. Rekli, naredbu da Allah radimo to. Ne kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kada se samo Ibrahim predo. Ne nego Ibrahim Ismail. Znači sin je rekao, jel babu naredbu od Allaha, kolješ Jel naredba sina od Allaha, jes koljem te. A kaže kada se nije dvojica predala. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ Kaže kada, ga, kada je postavio da ga zakolje, Kaže, onda smo ga zovnili, o Ibrahime, ne treba to da radiš. Sada se vratimo na ono samo. Od svih Allahovi poslanika, ko je najodabraniji? Odabran, najodabraniji su oni pet. Pa od oni pet dvojica. Koja su dvojica? Poslanik Muhammed sallallahu sallam i Ibrahim. Posle, posle Muhammeda sallallahu sallam dolazi Ibrahim. Ibrahim se u Kur'anu naziva kako? Khalil. Allahu prijatelj. Znači, pazite ovo. Znači, prijatelj, Khalil u arapskom jeziku. Znači, ne, ne znači prijatelj u smislu, znači, što neko može pomisliti ili što je pomislio, uzvišen je Allah tabarak ta'ala nema sudruga. Znači jedno je šarik. Međutim ovdje se misli neko koji je uzvišeni Allah tabarak ta'ala toliko zavolio da ga je toliko učinio bliskim njemu. Da ga je učinio halilom. Je zato u arapskom jeziku kad kažeš drug, prijatelj, postoji više izraza. Nisu da kažeš ovo mi je poznanik, Isto je kod nas, ovo mi je poznanik, ovo mi je prijatelj, ovo mi je bliski prijatelj i tako dalje. Zato kod njima izraz Zamil, Sadiq, Halil i tako dalje. Halil jer označava najveću bliskost. I zato je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala odabrao, odabrao Ibrahima za svog prijatelja, odnosno za Halira. I zato ga iskušao ovdje. I zato je Mnukajim, opet vam kažem, ni zadu ma'ad. A ja ne mislim da sam vam jednu knjigu govorio da je čitate, da je kupite, kao što sam govorio za zadu ma'ad. Znači, ovo je jedna knjiga koja vrijedi zlata. Znači, knjiga koja vrijedi zlata. I zato je Mnukajim, kada govori ovdje o iskušenju Ibrahima, alaihissalam, Zašto ga uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala iskušao? Kaže, iskušao je da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allah. Da vidi da li u njegovom srcu, srcu Ibrahima, kojima toliko ga je uzio, toliko bliski, da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allah. Pa ako ima iko drugi, a ovdje sada, pazite, jedinac im dolazi. Ako ima neko, znači neće biti, bit će nepokoran. Međutim, Ibrahim, alaihi salam, u njegovom srcu je bio samo Allah Ono što Allah naredio, to radi. Pa makar, da zakolje svog sina. Pa kad uzvišni Allah tabarak wa ta'ala, on najbolje zna, vidio spremnost Ibrahima, da Ibrahim ne želi šta? Znači da Ibrahim spreman da žrtvuje svog sina radi Allaha, rekome ne treba to da činiš. Ne treba to da činiš. I kaže, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ I mi smo ga zamijenili, zamijenili smo ga kurbanu. Međutim, pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala nas pominje ovaj događaj da čovjek Znači, trudi se da u njegovom srcu ne bude niko sam uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. To jeste ljubav prema uzvišenom Allahu. Zato, subhanallah, nama kada govori, kada govori o sreći. I koji je srećan? Srećan je onaj koji osvane i koji omrkne, a u njegovom srcu nema niko drugi sam Allaha, tabaraka wa ta'ala. I sretan je onaj koji zadovoljstvo traži u onome sa čim je zadovoljan uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala. I sretan je onaj koji provodi vrijeme u onome sa čim je zadovoljan Allah tabaraka wa ta'ala. I zato, subhanallah, pogledajte. Čovjek koliko puta sebe teško nakani da uzme Kur'an da uči, da Kur'an sluša, da Kur'an ponavlja, međutim da je svjestan, da je svjestan. I da je njegovo srce čisto prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I da je svjestan. Da je to Allahov govor, Allah bi mogao 24 sata da ga sluša. Jer je to govor uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato što, kao što govori Osman radi Allah ta'ala anhu, a ljudi smo govorili Osmane, koliko Kur'an učiš? A Osmane radi Allah ta'ala anhu je bio poznan po mnogom učenju Kur'an. Pa je govorio tako mi Allah da su naša srta čista, nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. Da su nam srta čista. I zato da je čovjek svjestan u tom momentu. Da su to riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I da smo spoznali ovu stvar, braću, tako mi Allah, znači, ne bi sebe vidjeli da smo nemarni prema Allahu i knjizi onoliko koliko smo nemarni ne bi sebe vidjeli u tom stanju nemarnosti prema knjizi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala onoliko koliko jesmo. I onda čovjek pored svega toga kaže zašto mi se dešavaju ovi belaj, zašto mi se dešavaju ovi musibeti, zašto sam problemu sa ženom, zašto sam problemu, zašto sam u dugovima, zašto sam u problemu s ovim ljudima. Subhanallah, pogleda u svoj odnos prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači sve što se čovjeku dešava, dešava se radi njegovog odnosa prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato koliko je danas ljudi koji su oženjeni i posvađaju se, posvađaju se sa svojom ženom, znači za žena posvađa se sa mužom, pa kaže, pa dođe jedno drugom i kaže, tako, tako mi Allaha, ovo što sam ja nesretan, ili što sam nesretna, to mi Allah dao radi mojih griha. Jer kaže Ibn Qayyim, to sam rečen su spomnio, da nijedna stvar ne zadesi čovjeka, a da mu to nije radi griha kojim uzviš, koji je počinio prema uzvišnjom Allahu te barak i Pa da dođe čovjek da tako kaže ženi, ili da žena kaže mužu, pa da onda kaže, hajde, hajde učinit ćemo tobu Allahu tabaraka wa ta'ala, hajde pojačit ćemo svoj ibadet, hajde klanjat ćemo zajedno noćni namaz, hajde ovo ćemo, pa će Allah nas popraviti. I zato ulema kada govori, pogledajte ovu stranu, sura Al-Baqara, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, na dvi ili tri stranice, govori o propisima, odnosno ajetima koji su vezani za razvod braka. Pa na, na kraju ti ajeta, znači prekida, prekida se da kažemo taj slijed, govora o razvodu braka, dolazi jedan ajet u kojem se govori o čuvanju namaza da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže hafidhu ala salavati wa salati usta. Čuvajte svoj namaz, posebno srednji namaz i budite prema Allahu ponizni. I onda ponovo dolaze ajeti koji govore o razvodu braka. Međutim, taj redoslijed ajet, ajeta, to je naredno od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da ajeti budu tako poredani. I zato kaže ulema, mudrost da je ovaj ajet spomenut među ajetima koji govore o razvodu braka jeste što ovaj musibet koji se zove razvod braka dolazi radi čovjekove nemarnosti namazu. Radi čovjekove nemarnosti namazu prema uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala. I zato je, i zato je, da kažemo, malo oni koji kada kazade se neki musibet traži odgovor tamo gdje taj odgovor jest, ali gdje ga je najteže pronaći. A to u samom sebi. Da kaže, vallaha, ovaj musibet mi je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala dao radi toga. Međutim, malo ljudi traži tu pa da kaže pokajući se sada uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, pa će mu uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala olakšati tako dalje. I zato, draga braću, balaji koji, vas, koji nas zadese u životu, nemojte da tražimo uzrok u drugim ljudima, uzrok je u nama. Uzrok je u nama. U svemu onome što smo učinili, u, u svemu onome što nam se dešava, uzrok je u samim nama. A rješenje za sve te stvari jeste da popravimo svoj odnos prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Da popravimo odnos prema Allahu tabaraka wa ta'ala knjizi. Jer ova uputa koju nam je Allah tabaraka wa ta'ala dao, bez nje čovjek može da ostane. Bez nje čovjek može da ostane. Subhanallah, da dođeš, da čuješ čovjeka, da kaže, koji je klanio, koji je slušao predavanje, koji je dolazio, koji je učio Allahu tabaraka wa ta'ala knjivu, da dođe i kaže, kaže, kaže, nisam Allah mi godinu dana ništa klanio. Jedan namaz nisam, kaže, obrano. Kaže, klanjaš, kaže, ništa. Da dođeš na to, Međutim, tog čovjeka se možda prije par godina mogo vidjeti, možda je u stanju da plaće u namazu. Da kažem, uopšte, koliko je takvi ljudi? Šta je nama garancija da mi je takvi? Ne do Allah, tabarak vatana, ne do Allah. Bolje da nas Allah usmrti na ume, nego da nas takvim učini. Jel nama išta garancija, jel nama iko garancija da takva sam neće zadesti nas? Međutim, ko se god igra sa grijesima, igra se sa svojom uputom. Ko se god igra sa grijesima, igra se, igra se sa svojom uputom. I zato, draga braću, Allah vas nagradio znači uh, e, ponovno opet vidimo, opet se vraćamo na Kur'an. A to je što ove stvari, ovu zadnju stvar koju smo spomenuli, uh, govor o poslanicima, razmišljanje o tome zašto nam Allah tabarak wa ta'ala govori o poslanicima, ne može to čovjek postići osim družeći se sa Allahom tabarak wa ta'ala. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas usmili, da nam oprosti i da nas učini od onih koji će se povoditi za Allahom tabarak wa ta'ala poslanicima. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا